Ադրբեջանը հայտնագործություն է արել հազվագյուտ փաստեր, գրություն ալբանական տաճարի վրա։ Ես Վելիջանս խոմարի ворթին տեղադրել եմ այս խաչը 1527 թվականին։ Այս հազվագյուտ տեղեկատվությունն ադրբեջանցիներն ակտիվ տարածում են բազմաթիվ Telegram ալիքներով, Հադրութի շրջանի Սպիտակ խաչ եկեղեցին ներկայացնելով որպես ալբանական արժեք։ Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Արմինե Հայրապետյանը զարմանալի ոչինչ այդ հայտարարություններում չի տեսնում։ Ադրբեջանն իր դերի մեջ է։ Ոչ մի նորություն փաստորեն հիշյալ փաստի մեջ չկա, որ Ադրբեջանը ու լիական համայնքը օգտագործելով փորձում է հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը ներկայացնել լրիվ այլ լույսի ներքո, ասել է թե աղվանական կամ ուդիական որպես մշակույթ եւ կարճելով դրանից Ադրբեջանը շարունակում է իր վաղեմի քաղաքականությունը, զեղծարարությունը, որ այսպես ասած իրականացնում է դեռևս խորթային տարիներից։ Մեզ շատ ծանոթ է Զիաբու Բունյաթովյան դպրոցը եւ այդ դպրոցի հետևորդներն էլ այժմ ամեն ինչ անում են, որ เป զի Արցախը իր պատմամշակութային պատկանելիությամբ օտարեն հայերից։ Ադրբեջանական աղբյուրներում վկայակոչվող Վելիջանը Արմինե Հայրապետյանի խոսքով հայտնի է որպես Ցորաբերթի իշխան։ Նրանց նշած Բերթը Ցորի Բերթն է, որը հաճախ նաև իշխանի անունով Ջալալյան Վելիջան էր կոչվում։ Նույն Վելիջյանը 1478 թվականին Պարսիկների դեմ կռիվների ժամանակ զոհվում է, երբ Պարսից ձորքն էլ գլխավորում էր հայտնի Ղարա Յուսուֆը։ Պատմությունը կա, ինչպես են նրանք Բերթը պաշարում եւ քանի որ Բերթի ջուրը հասցվում էր շրջակա գյուղերից, մասնավորապես նշված է Սարենշենը, կավե խողովակներով եւ այլը, Պարսիկներին հաջողվում է ջրատարը փակել եւ Բերթի պաշտպանները ընկնում են։ Նրանց հետ նաեւ Վելիջան իշխանը, որի աճյունը տեղափոխվում է հենց Վանք գյուղի Սպիտակ խաչվանքի բակ եւ այնտեղ էլ հուղարկավորվում է են եւ տապանակարի արձանագրությունն էլ հենց իշխանինն է։ Այո, այս հարցում նրանք ճիշտ են, որ իշխանն է Վելիջանը, մյուս երեսին էլ Վելիջանի հայրը իր որդուն որպես հիշատակ գրություն է թողել։ Ինչ վերաբերում է Սպիտակ խաչին, մասնագետի խոսքով վանքի հիմնադրման ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Որոշակի տեղեկություններ ստանում ենք պահպանված արձանագրություններից միայն։ Դրանցից ամենահինը, որ փորագրված է եկեղեցու ներսում, հյուսիսային կամարի խաչքարի տակ թվագրված է 1333 թվականով։ Այնտեղ գրված է ես Սիրակ կանգնեցի ես խաչս հոր իմո խութլափի թիվ ՉԾԲ, այսինքն 1333 թվական։ Կան նաև այլ արձանագրություններ, որտեղ աղվանական անուններ չկան, եւ չգիտես ինչու ադրբեջանցիները դրանք չեն տեսել, ասում է Արմինե Հայրապետյանը, վկայակոչելով եկեղեցու արևմտյան միակտոր պատուհանի վրա պահպանված հետեւյալ արձանագրությունը. Տեր Աստված Հիսուս Քրիստոս վրթանես։ Սա փաստորեն իրենց ձեռք չէր տալիս, դրա համար սրան հղում չկա, ինչպես նաև հղում չկա մյուս տեղը, որտեղ, ասենք, Զանգակատան շինարարական արձանագրությունը, հիշատակ է Զանգակատունը Սուրապի որդու Հովանես եպիսկոպոսին, ինչը փաստում է, որ վանքը կամ թերևս միայն գավիթը վերակառուցվել է 1735 թվականին Պատմաբանը թվարկում է արձանագրությունները, որտեղ նշված անունները որևէ աղերս չունեն աղվանական անունների հետ, իսկ Վելիջանի անունը հիշատակված է ոչ թե վանքի շինարարության հետ կապված արձանագրություններում, այլ նրա տապանակարի վրա։ Արմինե Հայրապետյանը նաև եկեղեցուց մի քանի մետր հարավ արևելք ընկած հյուրատան մասին է խոսում, որի մուտքի բարավորին պահպանվել է արձանագրություն հետևյալ գրությամբ եկեղեցուց մի քանի մետր հարավ-արևել գտնվող հյուրատան մուտքի բարավորին ես մկրտիչս գրեցի հիշատակ է Թանապի Սուրապու որդի Հովանես եպիսկոպոսին շինեցա ՌՃԶԴ, որն է 1735 թվական։ Այն տարին էր Թահմաս խան Օսմանլուն երկիրս դուրս արավ։ Դրան հարավային կողին երկու տող Քրիստոսի ծառա Պետրոս Վարդապետ ենք ընթերցում Ադրբեջանի գիտական ապացույցները թվում է աբսուրդի ժանրից են, ասում է Արմինե Հայրապետյանը, եւ չարժե նույնիսկ անդրադառնալ դրանց, քանի որ ոչ մի գիտական լուրջ փաստ այնտեղ ներկայացված չէ, բայց հաճախ մեր զսպվածությունը, համեստությունն ու անտարբերությունը բերում է նրան, որ մեր հարևաններն իրենց սուտը փաթաթում են աշխարհի վզին ու պարզվում է հավատացողներ գտնվում են։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։